In die begin van alle tijd het God die hemel in die aarde gemaakt. Voor die skepping was alles eenzaam en verlaten. Aanswekkende donkerte het oor die bodemloose dieptes gaan. En een ongelooflijke sterk wind het heel tijd oor die waters gewaai. God was achter daar en hy het gesê, laat daar lig wees. Skielik was daar ooral lig. God was baie tevreden met die lig wat hij gemaakt het. Hy het het apart van die donkerte gehou. God in die lig, dag, genoem in die donkerte, nacht. Dit het toe nacht geword en weer dag. Dit was die eerste dag van die stepping. God het weer gepraat, laat daar een solide massa in die middel van al die waters kom, zodat so daar een duidelijke scheiding tussen die waters zal wees. En dit het gebeur, God het toe hier die solide structuur gemaakt. Dit het die ontzaglijke massa's waters onder en boer die aarde uit mekaar gehou. God het hier die blauwe structuur in die lucht, hemel, genoemd. Dit het toen nacht geword en weer dag. Dit was de tweede dag van die skepping. God het verder gegaan en gesê, laat al die water onder die hemelruim op één plek bij mekaar kom, zodat so daar ook droe land sal wees. En dit was so, God het die droe land, aarde, genoem in die plek waar al die water bij mekaar gekom het, sedert. God het gezien dat dit wat hij geskep het, goed was. God het weer gepraat en gesê, Laat die aarde sy groeikracht wijs en laat daar ooral wellige groenplante uitkom, verschillende planten met hulle sade. Laat daar oor die hele aarde verschillende soorte vruchtebome wees, en alles het precies so gebeur. Uit die vruchtbare aarde het daar ooral wellige groenplante opgekom, alle denkbare soorte planten. En binnen in elke plant was elkeen sy saad. Daar was ook ooral vruchtebome. God was baie tevreden met wat er rondom hom gesien het. Dit het toe nacht geword en weer dag. En dit was die derde dag van die skepping. God het gesê, laat waar lichte in die hemelruim wees, zodat mensen kan weet wanneer dit dag en wanneer dit nacht is. Laat die lichte die mensen helpen om die rechte tijd te bepalen. Laat die lichte aan die hemelruim ook elke dag voor die mensen op die aarde licht gee. En dit het so gebeur, God het twee groot lichte gemaakt. Die ou grote, die son, moes oor die dag eerst en die kleinkie, die maan, oor die nacht en die sterren. God het hier die twee lichte toe boe in die hemelruim geplaas, zodat so dit licht op die aarde bring, die grote oor die dag en die kleinkie oor die nacht. Zo so is die licht van die donkerte gesky, en God was baie tevrede met die zon en die maan wat hij gemaakt het. Dit het toe nacht geword en weer dag, en dit was die vierde dag van die skepping. God het gezegd, laat die waterspemel van alle soorte seediere en laat die voels oor die lengte en die breedte van die hemelruim rondvlieg. God het toe die groot seediere gemaakt, so ook alle dieren wat in die waters leef. God het ook elke denkbare soort voel gemaakt. Hij was baie tevreden met al die seediere en voels wat hij gemaakt het. God het hulle gezien en gesê, wees vruchtbaar en word baie. Maak nou die water van die sedert vol met allerhande soorte seediere en laat die hemelruim in die aarde vol swerms voels wees. Dit het toe nacht geword en weer dag. En dit was die vijfde dag van die skepping. God het gesê, wat die aarde verschillende soorte dieren oplever, alle soorte klein en groot vee, kruipende dingen en wilde dieren. En dit was zo, so, God het toe al die verschillende soorte wilde dieren gemaakt als ook alle soorte klein en groot vee en al die kruipende dingen op aarde. En God was baie tevreden met die dieren wat hij gemaakt het. Toe het God gesê, kom ons maak een mens, een mens wat iets van mij en om het en selfs een bykie soos ek lyk. Hy sal oor die visse in die sedert regeer as ook oor die voels in die hemel. Hy sal die klein en groot vee as ook al die wilde dieren tem. Hy sal oor al die kruipende dieren op die aarde heers. God het toe die mens gemaakt, en die mens het iets van God en om gehad. Die mens het soos God gelijk. God het een man en een vrouw gemaakt. God het hulle toegeseen en vir hulle gesê, wees vruchtbaar en kry baie kinders, so baie dat jylle ooral oor die aarde sal bly. Ten die aarde en heers daaroor, heers oor die visse van die sedert, die voels in die lucht en al die dieren op die aarde. God het verder gesê, kyk, ek gee jou elke plant wat saad dra as ook elke vruchteboom op aarde as jou koos. En voor al die dieren op die land, al die voels in die lucht en al die dieren wat op die aarde kruip, gee ek die groen planten dit zal hulle koos wees. En dit was zo, so, God het alles wat hij gemaakt het, goed bekijk en hij was baie tevrede daarmee. Dit het toe nacht geword en weer dag. Dit was de zesde dag van die skipping.